Otxellak amaika gaur artea da hau uberri albistegia duzue berriozar erratiaren albiste mankizuna, ze titularrarekin nirekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Izkuntzen ikaskuntza erresten duen ezkuntza eredua izketaldia. Sortzenek antolaturiko izketaldiak hogei bat pertsona bildu zituen atzo, batipat emakume gurasoak, Richard Wainlin izlariak izkuntzen ikasuntzarako garrantzitsua den hizkuntza murgiltzea kontuan harturik, hizkuntza eredua ezberniak baloratu zituen hogei tamar urteko esperientzea eta emaitza onak eskutik harturik de eredua kokatu zuen ikasuntzan aurrena. Richard Jatorriz eskozgerra bada ere amazazpe urte damazki iruñean Euskara ikasi eta ingelera irakatsi izan du berak, zuzenki Nafar gobernuko ingelera irakaslei, hezkuntza arloan jakitunde ereduan ikasten duten biseme alabenaita, guztiagatik Richard Winlinek, argitu upenek bultzatzen duen til ereduak ez duela ingelera ikasteko balio. Eta gaur kulturgunean Fernando Armendarizen eskutik eh, egoa Ameriketako kazetaritza kritikoa jokupunduan harturik zine, ez da bai da? Giza eskubideak Kolumbian izeneko jardunaldiak itxiz azkeneko jarduera izango da hau gaur arratsaleko zazpitar ditan, ipeseko irakasli den Fernando Armendar izen eskutik proiektzioaz eta ez da guztatzerik izango dugu xabi. Guztiarekin gaur agurtu beharko ditugu jardunaldiak, baita astebiz kulturgunean ikusgai izan ditugun Kolumbia arlakuko argazkiak ere. Eta bestetik garazi gizarte aldaketarako biltzarra aurkeztuko da bihar berriozaren? Bai, bihar aurkeztuko da gizarte aldaketa bultzatuko duen biltzarra Ateneoak bere hasteko bilera. Bertan bera utzi du biltzar berriunen aurkezpena errazteko. Erraztasunak alde batera utzirik gai korapilatxuari helduko diote bihar aurkezpe, aurkezpenera aurbilduko direnak norabide berdineko mobilizazioak egiteko ziklo berria bultzatzera datozek gizarte aldaketarako biltzarraren parte hartzaileak baina eurak bihar hobeki azalduko diguti digute guzti hau arratsaleko zazpietan kulturgunean. gunean. Eta gaur dagokiguna da inauteriak prestatzeko biltzarra. Udaleko kultura batzordeak deien du gaur erretxeleko seiterritan kulturgunean iauterien prestaketa biltzarra egiteko eta bilerari dagokionen hortxe Fermin Irigoien kultur teknikariaren esanak. Bai, e, urrengoa ja badu e, itzordua jarria, uh -huh. urrengo aste artean, arratsaldeko seitardietan eta kulturgunean burutuko duguna. Hau modu irekian egiten da eta iauterietan, e, zera, pos, e, proposamenak eta bertan parte hartzeko gogoa duen e, dozein e, deitua dago. Eta Nafarrako kirol jokua hasi dira dagoeneko garasi eta guk altzasun jokatutako taekondo txapelketaren lehen faseko emaitzekin irekiko dugu kirol atal hau. Hasiko gara infantilekin Gerai Martin irugarren postua e, minimoska pizuan eh, lortu zuen eta moska pisuan mutiletan Marku Moreno hirugarren postua lortu zuen eta iker harria da laugarrena neskatan laugarrena ere irune abaz Gaio pisuan, aroa kasado lehenengo e, lehenengo postua, eh, lortu zuen. Alaxe eta pluma Pixuan, laguarren postua Gabriel Gartziaren zako eta lehenengoa Lixon Forgan Neskatilaren dako. Pisu ertainea, Maialen Karbaioren zat izan zen lehenengo postua, eta bigarrena Jalaia Urralbururen zat. Eta pesadon pisua, lehenengo postua Alejandra Garzia neskatilaren zako. Eta kadete kategorian, Aitor Sanjo, e, eh, irugarren postua eh, lortu zuen Gaio Pisuan eta ligero pisuan, irugarren postua ere han eh, zintoren dako. Artaina pisuan, e, Maider Bilaba lortu zuen lehenengo postua. Eta juniorrera guaz, junior kategoriara, eta bertan pluma pisuan, laukarren eh, postua lander lakastaren dako. Eta mendialdea kirol elkarteari heldua saskibaloiko partiden emaitzak harturik sakonduko dugu kirolen informazioak. E, eh, zuko bekki esango diguzu garazi zer egin zuten seniorreko mutilek. Bai, Xabi, seniorreko mutilek irabazien zuten hemen berriozaren fonsekaren aurka eh, jokatutako partida, partida e, eh, iruroita bederatzi, berroita malau. Neskak gauza bera egin zuten, e, alegian, hogeita mazazpi eta hogeita mabi, e, arenasen kontra. Gailontzeko partiden informazio guztia eguskiplaza.neten kontsultatu daiteke, beti besala. Bueno, garazi, egoraldia mintzatzeko unea du orain zer dio gaurko iragarpenak? Zerua oso detxu egongo dela dio gaurko iragarpenak, egunaren lehen partean, erdi mailako odeiak eta goi odeiak nagusituz. Goizetik aurrera, zaparra da txiki ertainak botako ditu, ego mendebaldekoa baldekoa bizia ibiliko da, pola da gogorrekin eta oso gogorrekin arratsaldean ipar mendebaldera aldatuko da eta indarra galduko du. Temperaturak gaur, maksimoak gutxi joko dira. Eskerrik asko gara, Eta hau izan da guztiak aurko albistegiari daukionez informazio gehiago datu zen orduetan berriozar erratiaren sintonian fmkion puntu edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.